Miluisar, amen, amen, Devla, la pala libari mila tiri, rugi, rugisaras, amen, tu che asun, amen, tai miluisar, amen. Dev la Devla, dev la miluisar, dev la Σαμέν Βάσο Πραβαχταλόντα Νταμαρό Δανιέλ ο Πατριάρχος Λερμουνικά ορτοδόξο Τσαγγεριάκορο Θαϊ Βάσο Πρασομνάλ Επίσκοπος Αμαρό Δαρσανούφιε Θαϊ Βάσαβορε Φραλά Αμαρέ Αντο Χριστός miluit, salve, vrea miluit, salve, vrea miluit, sal. Tai rugi saras, amen, vașela ce patial ne romas, arsaveta nestar. Vașul șerut neamare temeschere, vașul mai barele di zengere, haine ga vengere, Tai vashi armi ale kiri Vasha sa stipend, Hai umesti ari pen lengoro. Devla mi luisar, devla mi luisar, devla mi amen, vasha mare pralara, Shaya ir monachia, ir diakonia, Diaconia monachia tai monachices, tai valsa vore codola, ando Christos prala amare. Debra mi luisa, debra mi luisa, debra mi luisa. Tai rugis aras, amen, vashel bachtale, tai zada yek pomeni me kerutne, kad ales omnaltanes keret haivash odola, da glal soviarde dadat hai pralamare, vorta patialne cristianuria, save soven, athet hai sarsavet hai. miluit, s-ar devla miluit, s-ar devla miluit, s-ar. rugi saras, amen, vașodula sa veane, dipnata hai keren, la cipenan disomnalt hai de sa pakivali, kangări kataya vașodula sa vetin yaren pes, Vașo do la save dilja bent haj vașol manușa, Save beșen anglal, taia jucăren, tut arbarit hai but mila. Devla miluisar, devla miluisar, devla miluisar, milostivo Tajka malo Manušengo rodel sam, Taj Tuk je slava vas das. Le dadeske tajne čaveske, tale somnar duhovske, a kana taj sadajek, taj andole še liberša. se liber scengore